Kezka garria da Santiago Kapendegiren hitzetan oagetan, okindegiaren estea, erria logela bilakatu dela, sigurtasun eskasa erriko plazan, zaluaga ondarkintegiaren kudeak eta Euskara ahultzen ari dela eta kultur ekitaldi guti, oposizio bat izaitia onartzen du Filipe Elizaldek, ahatik salatzen ditu bere autetxiki jasan akusazioak oposizioaren ganik. Notre euh, opposant a effectivement fait une entrée en campagne assez tonique, inculpant les élus de la majorité d'intérêts personnels qui auraient tué euh, l'action communale. Qu'on l'étaye, qu'on le prouve, qu'on le démontre, et puis nous discuterons. Erritarrer banatu gutun ideki batean ataka horien argudiatzia galdegin dio Philippe Elizaldek Santiago Capendigiri, guk ere bai. Aucun intérêt personnel, c'était pas du tout dans, ces, dans cette idée-là. Euh, je pense qu'il souhaite polémiquer euh, sur ces termes-là. C'est pas du tout l'esprit de la liste à Edsen. Je pense que c'est plutôt un acte défensif de la part de, de monsieur le maire. Eta laster azalpen guziak behar orduan emanen dizkiola osapesari segurtatu dauku oposizioko autetxiak. Bestalde, Euskal sindikal elkargoak beriki onartu AEC eta Arbonako PLU lekuko irigintza plano erdoakienez, duda teknikoak azpimagatzen zituzten oposizioko taldeek, baita ingurumenaren aldekoek ere, bidarteko hausapesak bezala, bidarteko sanotze zentroaren haunditziak, arazoa konponduko lukeela dio Elizaldek. Inufo, et qu'on soit la, la soupape euh, du foncier euh, au niveau de la côte, ce n'est pas la solution. Eta bi zerrenda lehian izanez, itzuli bakar bat izanen aetzen.